iemācīsies visu sistēmu. Rādījuma arī klausītāji šeit, es priesteris Jānis, un esmu pievienojies Salaspils ogres grupai uz šo dienu, lai paiet kopā un, protams, lai sagatavotu arī kādus interesantus, eh, interesantus katehēzes vai sarunas ar šīs grupas eh, dalībniekiem un, protams, kā pirmo dalībnieku un patiesībā ar organizētāju, ar priesteri Ilmāru gribas aprunāties, lai uzzinātu, par grupu, lai gūtu priekšstatu par to, kāda ir grupa, cik dažāda, cik, mm, kāds ir mērķi, nu, kādi ir mērķi pa ceļam un, un um, kāda ir tēma šai, šim svētceļojumam un visus šos jautājumus, kā teikt, pamat jautājumus pirms uh, ejam tālāk un runājam ar pašiem svētceļniekiem. Jā, nu mums eh, svētceļojums eh, jau vairākus gadus ir atvērts. Eh, tas nozīmē, ir interesanti, ka svētceļojumā šobrīd jau pieteikušies 93 cilvēki, bet, nu, piemēram, salas pilsēta mēs izgājām 45, tagad mēs esam kādi 32, 33, un vēlāk mēs aglonu iesim kādi 60, 70, bet te ir redzams, ka mēs katrs cilvēks var kaut vienu dienu pie, paiet. Un bija pat ģimenes, kuras attapās pēdējā brīdī, nevarēja paņemt atvaļinājumus. Viņi atbrauca sestdien, svētdien, pagāja, tagad viņi atkal ir darbā, pievienosies atkal piekdien. Mēs dodam tādu brīvību. No vienas puses tas ir grūti, jo cilvēki visu laiku mainās, bet no otras puses tā ir iespēja nu, vismaz katram, kas grib paiet mazu gabaliņu kopā ar viņu mums šajā svētceļā. Tā man, vismaz es līdz šim nebiju dzirdējis par šādu modeli, jo pārsvarā jau uzstāju uz to, ka nu, ja ejam visi kopā, lai būtu arī tā kopības sajūta, kas arī ir būtiska. Bet ir cilvēki, kuri grasās pievienoties uz dienu, divām, eh, un, un nevis iet visu maršrutu. Ja? Nu, kodols eh, šai grupai, protams, eh, nemainīgs. Tas vienotības gars jau ir. Šogad mums ir ļoti daudz tādu jauniešu tīņu, 13, 14, 15 gadīgie. Un, nu, katram gadam ir savs tāds, tāds, tāds veids, varbūt tas tie cilvēki, kas sanāk, bet mums ir gatava jau, kā var teikt, schēma, nemainīgs maršruts un arī, var teikt, programma, kas ir pieskaņotām naktsmītnēm, gan adorācijas baznīcās un tā tālāk. Līdz ar to nu, mēs dodam to iespēju, un tad katrs svētcinieks ir izmantot to iespēju šajā ceļā varbūt tās varētu nedaudz ieskicēt to demogrāfisko stāvokli, jo arī es esmu pievienojies un man tāda sajūta bezmaz vai pusaužu svētceļojums, jo daudz nu, jauni cilvēki un jauni puiši arī pievienojušies šeit, kas man šķiet ir tā drusku netipiski, bet varbūt tās, ka tas patiesībā ir pat ļoti ierasti. Nu, sākumā drusku baidījos, es varbūt pat gribēju, lai tie, kam nav varbūt 18 gadi, iet kopā ar vecākiem, bet Tad es no, nolēmu šogad noriskēt, un tie ir um, jaunieši no tādām ģimenēm, kuras jau ir ticīgas un pazīstami. Tā ir draugu grupas, un es domāju, nu, iesim, jo nu, Dievs jau ir tas, kas vada, un mēs redzam, ka galvenais ir tas mērķis, galvenais tā kopība, un jā, izstāsts ļoti labi, mēs ejam, mēs priecīgi esam, ir arī sporta aktivitātes vakaros, pa dienu mēs lūdzamies, ir konferences, nu, lai ir tāda dažādība, bet reizē arī, lai ir tas ceļš, kas iet uz priekšu. Un, eh, kāda tad ir tēma? Vai ir vienota tēma, vai ir eh, eh, ļoti brīvi no dienas uz dienu pēc iedvesmas, vai kādā veidā ir tematiski šis svētceļojums attīstīts? Pirmās divas dienas bija iesildīšanās, un arī tas, ka ļoti daudz aizgāja prom. Pirmās divas dienas tikai gāja. Tad šodien, trešajā dienā, pirmdienā, mēs sākam apskatīt desmit dievu baušļus. Uh, 6 eh, un 9 un vēl kādus citus 8 un 10 mēs tā kā apvienosim. Bet eh, jā, mēs iziesim cauri desmit dievu baušļiem. Un arī varētu teikt, ka šis svētceļš ir garīga gatavošanās lielajam jubilejas gadam, kas būs nākošais, 25. gadsimts visi plūdīs uz Romu, jubilejas durvis tiks atvērtas. Nu, kaut kā tāda garīga noskaņa, lai sagatavotos šim jubilejas gadam. Visdrīzāk, ka nākošais gada svētceļojums jau būs šis jubilejas gada svētceļojums. Un, man liekas, tas ir svarīgi, ka mēs esam kopā ar Romu, ar baznīcu Mēs eh, gatavojamies, mēs gaidām, ilgojamies, bet jāsaprot, ka šai grupai ļoti dažādi vecumi, arī pat konfesijas, dažādas pārliecību cilvēku, un līdz ar to tādas konferences mēs veidojam tādas vispārīgas, jo ļoti grūti pieskaņot. Mēs nezinām, eh, viens ir tāds, viens citāds. Nav tā, ka visi būtu vai no vienas draudzes, vai no viena tāda garīguma. Līdz ar to mēģinam tā eh, piemērot tās konferences un to visu garīgo atmosfēru, lai visi, visiem, kas šeit ir, viņi labi justos un varētu arī saņemt. Lai nebūtu varbūt, pārāk liela šīs devas, lai nebūtu pārāk būt sarežģīti, lai nebūtu pārāk eh, nu, daudz, jo nu, jāsaprot, ka ir ļoti liela dažādība arī rādījuma arī klausītājiem, protams, ir iespēja dzirdēt, eh, bija iespēja dzirdēt vienu no šādām eh, katehēzēm par baušļiem, un, un atbildot arī uz ļoti manuprāt, dažbrīd arī ļoti aktuāliem jautājumiem gan par, gan par um, elgdevībām un visādām tādām lietām, par zīlēšanu, par horoskopiem un visādām šitādām, manuprāt, interesantām un svarīgām lietām priekš ar, arī rādījuma arī klausītājiem. Bet e, tas, ko varbūt tās kā, kā vadītājiem tev, priesteri Ilmār, vēl gribu prasīt, kā ir uh, kad ir tā arī konfesionālā dažādība, vai tas nav apgrūtinoši, vai, vai kā, kā paši arī cilvēki iekļaujas, jo šī nav vienīgā grupa, kur, eh, kur arī dažādu konfesiju pārstāvi pievienojas un, un iet, un, un tādā, manuprāt, pat ļoti katoliskā tradīcijā iet, bet kā, kāds tavs novērojums? Nu, mēs šeit nevienu nespiežam kļūt par katoli. Eh, arī nu, varbūt rožu kronis, kas ir varbūt katolisks, arī mise. Bet pārējās lietas, gan klusuma stunda, gan slavēšana, Viņas ir ļoti ekumēniskas daļas, un eh, nu, aicinam tos cilvēkus, kas varbūt pat arī nav kristīti vai pieder pie kādas citas konfesijas, vienkārši respektēt šo mūsu tradīciju. Un, ja viņi vēlas pamēģināt, ja viņi vēlas pagaršot, ja tā var teikt, mūsu šo lūkšanas veidu, kāpēc gan ne, jo daudz nāk ar intereses dēļ. Mums vien pagājušajā gadā divas meitenes gāja svētceļā kuras eh, rakstīja, ja nemaldos, savu bakalaura darbu eh, sociāla antropoloģijā uz mūsu svētceļiem bāzes veids pētījumu. Tā kā nu, ir dažādi cilvēki, un kāpēc ne? Ja varbūt cilvēks uzreiz negrib kļūt par kristieti vai par katoli, bet viņam ir interese par šo fenomenu, kas jau no 90. gada sākumiem, tas nozīmē tūlīt jau gandrīz jau 30 gadus, vairāk pat 30, 35 gadus, mēs jau ejam šajā ceļā, un šī tradīcija, paldies Dievam, turpinās. Un, ja nemaldos, tu arī jau ilgi eji šajā, ja ne no 90. sākumiem, tad ir tuvu tam. E, kā, kā vispār pieredze ir bijusi, kāda ir bijusi šī pieredze, un vai ir kaut kāda arī pašam īpaši, īpašas atmiņas par kādiem svētceļojumiem, pozitīvas, varbūt tās negatīvas arī atmiņas ir? Nu jā, sāku iet no 1998. gada. Tajā laikā vēl bija jūtamas pāvesta Jāņa Pāvila II vizītes Latvijā atskaņas, bija liels garīgais pacēlums, un tajā laikā gāja ļoti daudz jaunieši, kuri ar ticību nebija saistīti. Līdz ar to bija ļoti lielas jauniešu masas, kas bija grūti, jo daudz no viņiem nesaprata, kur viņi ir Viņi vienkārši tika atvesti. Nu, vecāki ticīgi, vecāki, un domāju, ka svētceļojums viņus padarīs ticīgus. Nu, dažos gadījumos jā, bet vienā lielā daļā tas tomēr nenostrādāja. Drīzāk otrādi svētceļnieki darīja visādas blēņas, gāza podus, un tās bija mega grupas. Bet vēlāk eh, svētceļnieku skaits samazinājās, un šobrīd svētceļojumā iet ģimenes ģimenes iet arī jaunieši, kuri nāk no ticīgām ģimenēm, kas jau ir audzināti ticībā, un līdz ar to varētu teikt, svētcinieku motivācija ir padziļinājusies. Šobrīd svētcinimā tiek motivēti cilvēki, un arī mēs esam labāk piestrādājuši pie šīm, pie šīm struktūrām, schēmām. Nu, piemēram, mēs nemainām maršrutu, lai mums nebūtu grūtības ar skolu sarunāšanu, jo laikam ejot tomēr Latvijā vide ir kļuvusi varbūt tāda sekulārāka, un daudzas skolas, daudzi tautas nami, viņi tā neuzreiz piekrīt, neuzreiz grib uzņemt svētceniekus. Tā kā nu, ir nianses, kas ir izveidojušās. Esam atteikušies arī no teltīm, kas augustā var būt arī diezgan problemātiski, jo tomēr jau no kāda 6. augusta reāli var būt pat nulle naktī vēss augsts un lieta. Un tā. Nu, tā tad ir lietas, ko esam pieslīpējuši un ļoti esam piestrādājuši pie programmas. Ja 90. gados mēs tā gājām, tā, nu, tā brīvi. Eh, ne, nezinot, tagad ir ļoti tāda kā rekolekcija kārtība, strikti noteikumi, viss ir tā organizētāk. Un, un, tas, jā, un tas rada labu, labu iespēju, ka tu ej un tu zini, kas būs kas ko dara pa grupiņām. Viss ir sakārtots, un vismaz manā gadījumā tā ir tā gadu pieredze. Tomēr 26 gadi, un par šiem gadiem nu, es jau teikt, zinu, kas jādara un ko gaidīt tas, protams, ir ievieš tādu mieru, kad tu ej, kad ir kāds, kurš tiešām arī zina un pārzina eh, šo svētceļojumu eh, specifiku un ir spējīgs tad arī, eh, nu, profesionāli pat gribas teikt tā, vadīt svētceļojumu. Bet <clears throat> vēl viens jautājums, kas man tā nāk prātā, mašīna tūdaļ pabraus garām, tad mēs turpināsim. vēl viens jautājums, kas man nāk prātā runājot tieši par to sekulārismu un, un to, kad um, aizvien grūtāk paliek nakts mājas var sarunāt vai, vai ko citu eh, izdarīt svētceļojuma laikā. Kā ir? Vai ejot cauri Latvijā šādā veidā, es, esat arī piedzīvojuši kaut kādus uh, kaut ko vērstu pret svētceļojumiem, vai varbūt tās pārfrāzējot jautājumu, kā cilvēki no malas uztver svētceļojumus? 90. gadu beigās laukos vēl bija daudz cilvēku un arī jaunieši. Tad, eh, kad bija lielas šīs jauniešu tīņu lielas grupas, tad bija konfrontācijas ar vietējiem jauniešiem, jo bija tā, kad ierodamies mazā lauku ciematā Latgalē 120 svētcinieki, no kuriem 30 jaunieši, skaidrs, ka tas ir šī ciemata gadsimta notikums. Un tad ir visādas reakcijas bijušas. Diemžēl pa šiem gadiem lauki ir kļuvuši tukši. Tajos ciematos, kur mums kādreiz sagaidīja, varbūt ar, ar jaunieši braukā ar motocikliem, vēl kaut ko, šobrīd tur ir tuksnesis. Ja? E, no nu, otrām kārtām arī ir varbūt, e, nu jā, un, un viņi sākotnēji arī gaidīja, ka no svētcinieku puses būs kādas tādas reakcijas, varbūt uz, kādām, uz kādiem tādiem nu, piedzīvojumiem. Bet es vēlreiz saku, jā, varbūt tajos 90. gados bija arī svētnieki, kuri nezināja, kāpēc viņi iet, un viņi pan, pa, nu, padevās šim te, nu, tādam izklaides, eh, tādam, varētu teikt, kārdinājumam. Tad šobrīd tas tā vairs nav. Un arī cilvēki sapratuši, ka tie, kas iet svētceļā, viņi tiešām iet svētceļā. Un uh, tagad ir tā, ka viņi Eh, nu, varbūt no, no tādas reakcijas, no tās puses redzams, ka arī braucēji kļuvuši prātīgāki, nebrauc vairs tik agresīvi garām un respektē un piebremzē. Un tāda nu, cieņa, kas agrāk varbūt nevienmēr bija. Bija liela pīpināšana, un tāda mums bija traki, jo visi pīpināja, visi tur brauca. Tā parādīsies lielāka cieņa uz ceļa, un arī apkārtējie māji priecīgi, dažreiz iedod dābolus, ir nu, tāda labvēlība, jo nu, pa šiem 35 gadiem cilvēki zina, ko mēs augustā darām uz ceļa. Un arī ļoti daudzi palīdzējuši, palīdzējuši mēdī, jo gan Latvijas televīzija un citi mediji tomēr atspoguļo ļoti plaši svētcenieku iziešanu, iešanu. Un līdz ar to tā, tā lieta vairs nav nekas svešs. Tā es teikšu, jau ir būtiska Latvijas tradīcija, kur nevar ignorēt. Un ja viņa vēl turpināsies kādas 30, 50 gadus, varēs ierakstīt UNESCO mantojumā vai nemateriālais kultūras vai reliģiskais mantojums. Jo, nu, tā ir tā doma, ka mēs ieliekam šo tradīciju dziļi mūsu baznīcas Latvijā sirdī, ka tas kļūst par tradīciju, kuru mēs ne, neatmetam, kur paliek un kas tikai attīstās un tālāk iet uz priekšu. Vai ne, nav jau tikai Camino Santiago, pa Spāniju staigāt svētceļojumā, bet arī pie mums te Latvijā ir iespēja iet un līdzīgu garīgu piedzīvojumu arī gūt, un ne tikai garīgu, jo daudz cilvēku arī dodas šādos svētceļojumos, nu, varbūt tās pat tādā ne specifiski garīgā, bet tomēr ar, ar kaut kādu nodomu dodi šajos uh, eh, svētceļojumos, vai ne? Jā, nu šīs grupas svētceļiem jau ir nu, Latvijā 90. gados. Viņas ieviesa garīdznieki, kas nu, iebrauc, ieradās Latvijā no Francijas un no Polijas, jo Polijā, arī Lietuvā, Francijā, Itālijā ļoti populāri šādu grupu svētceļojumu svētvietām. Līdz ar to, jā, ir arī individuāli, un es domāju, ka pirms kara Latvijā, jau tā saucamos ulmaņu laikos, latgalieši ar zirgu pajūgiem devās uz aglonu dzimtu ietvaros. Es nedomāju, ka viņiem bija organizētas grupas, vienkārši iekāpa ratos, un tie, kas varēja, palika mājās laugovis, eh, saimniecību pieskatīt, bet kas varēja, tie brauc. Bet 90. gados, jā, tā bija Eh, priesteru iniciatīvu no Francijas, un es pat teikšu, ka šis pamatmodelis ir tāds, kādu 90. gados Latvijā ieveda priesteri no Francijas un no Polijas. Un mēs redzam, ka arī Polijā un citās zemēs ir līdzīga kārtība, varbūt skaita ziņā ir lielāks, bet mēs, eh, jā, mēs pārņemam šo, šo svētceļojumu grupu tradīciju un viņu ieliekam Latvijas eh, realitātē. Šad tad satiekoties Aglonā jau Eh, mēdzam apspriesties par to, ka svētceļojuma skaits sarūk. Eh, un ka tas nav vairs tikai Covid rezultāts, kas eh, bija trieciens, bet, bet kad kopumā svētceļojuma skaits sarūk. Un, un, un tu tagad saki, ka tā būs tāda materiālā mantojuma daļa, kas Latvijā kļūs. Vai tomēr tu neesi tik skeptisks par svētceļojuma skaitu? samazināšanos vai izzušanu. Pat. Nu, problēma varbūt ir tāda, ka daudzi gaida, ka svētceļojums rīkos garīdznieks. Tas ir arī tāds nu, klerikālisma jautājums. Jo būtu jau labi, ja katra draudzene eh, savāktos tos arī bez garīdznieka līdzdalības un saorganizētu grupiņu. Tikai mums baznīcā tā, ja nav garīdznieka, tad varbūt nav tās autoritātes, un tad cilvēki domā, jā, tas svētceļojums būs laicīgs, tur nebūs tāda programma un tā. Bet, ehm, nu jā, bet eh, arī šeit ir jautājums par praktisko pusi, jo tomēr tev jāatrod pavārs, tev jāatrod Eh, mašīna, kas ved mantas, kas taisa ēst. Protams, var iet arī kā gandrītāji, ņemt līdzi visu, kas ir uz muguras un iet. Ja? Bet tas ir jautājums arī par pašas ticīgās tautas vēlmi iesaistīties, jo visi gaida, kad tad garīdznieks sarīkos eh, šo svētceļiem. Man ir tāda iespēja, ka es katru gadu izbrīvēju šo laiku. Nu, manis tas prasa arī lielu, kā saka, nu, menedžmentu, tas prasa arī lietu kārtošanu, lai es izbrīvētu šo laiku. Bet ne jau visi garīdznieki to var. Ne visi varbūt ir uz to gatavi, ne visiem varbūt ir arī veselība, lai iet šo ceļu. Un te ir ļoti daudz faktoru, un arī draudzes, kuras saka, mēs nevaram atrast pavāru, mēs nevaram atrast uh, tur busiņu un tā tālāk. Nu, bū, var, var jau būt, ka būs tādas lielas grupas, kas diecēzējies trīs, četras, kurās tad pulcēsies dažādi draudži ticīgi. Tas var būt gan, kad, ma, kad katra draudze taisa mazu grupiņu, gan tādi, kur ir lieli, uh, kur ap, ap, apvienojas vairāku draugu ticīgie. Tad, eh, ņemot vērā, ka tur tiek nodrošināta visa tā saimnieciskā palīdzība, tad viņi arī to vada. Es arī gribēju prasīt, eh, eh, tā perspektīva ir skaidra, vairāk aktīvāka laju iesaistīšanās, ticīgo cilvēku iesaistīšanās arī organizēja šo pasākumu. Bet tas, ko es gribēju tev prasīt, jā, tas ir tomēr pārsteidzoši. Tu kā prāves, un tagad jau divu lielu draugu prāves, Sogras un Salas pils, tomēr pamanījies arī sāorganizēt un pat iet šos veceļiem. Kā tev tas izdevās? Jāsaka, ka eh, nu, Pierīga un Rīga ir ar savu specifiku, ka augustā Eh, visi aizbrauc uz atvaļinājumiem, uz kapu svētkiem. Varbūt Latvijā un laukos šajā laikā ir ļoti daudz darba, ņemot vērā kapu svētkus un cilvēku pieplūdumu. Es domāju, arī Saukrastos noteikti draudzes locekļu skaits ir dubultojies šajā vasaras kā siltajā laikā. Bet mums eh, pierīgā, nu, draudzē paliek mazāk cilvēku, ir mazāk aktivitāšu, un mēs jau esam izveidojuši tādu tradīciju, ka augusta sākumā neko neplānojam. Un kas interesanti, arī cilvēki zina, un viņi jau rēķinās to, ka es būšu pēc 15. augusta. Līdz ar to es to sev prezentēju arī kā atvaļinājumu laiku, izmantoju, lai atpūstos garīgi, fiziski jau nē, garīgi. Un arī drusku aiziet prom no tām kristībām, laulībām, bērniem, zemnieciskiem jautājumiem. Tā ir man iespēja relaksēties, restartēties. Tā kā tie ir vairāk faktori, un mums tā ir, ka mums tikai augusta beigās, es parasti saku, gaiputni atgriežas no visām uh, no visiem izbraucieniem, no, no atvaļinājumiem. Nu, tas ir laiks, kad var arī veltīt šo iespēju paiet. Ļoti skaisti rādījumi arī klausītāji. Ar to mēs arī noslēdzam šo īso sarunu ar priesteri Ilmāru. Un, lai ir skaists un vērtīgs svētceļojums, bet arī tāds, kurā var gūt šo garīgo arī attēlu. Varbūt tās ir arī tev kādi vēlējumi rādījumi arī klausītājiem. Jā, es gribu teikt, ka arī klausītāji, kas varbūt ir fiziskā nespējā vai slimībās, jūs arī esat svētcinieki. Jūs varat ņemt rokās rožu kroni, eh, svētos rakstus, mieram tuvu iet krustaceļu, tad svētceļnieks nav tikai tas, kas fiziski iet. Es saku, arī tie, kas svētdien aiziet uz baznīcu, viņi arī veic svētceļiem. Kā svētceļiem ir visa dzīve. Es domāju, varbūt arī cilvēkam no virtuves līdz guļam istabai, kur skan rādījumi, <laughs> arī, arī ir svētceļiem. Tā kā tas ir ļoti plašs iedziens un lai mēs visi jūtamies kā šie ceļinieki, kas eh, esam ceļā arī uz Dievu valstību, kas mums tiek apsolīta. Paldies un uz tikšanos jau! citā reizē. Sekojam līdzi rādījumam arī klausītāji um, ēteram, jo ik pa brītiņam mums ir arī paredzētas šādas nelielas sarunas ar radio, um, ne, ar svētceļniekiem, rādījumu arī ēterā. Tā kā nekur nepazūdam.